Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur është 7.00 këtu në klubin e mëngjesit Në valët e radios Club FM, radios kombëtare Club FM Në bluzë, një portret të madh kështu. Duket apo s'duket po? Bravo. Duket, duket normal. Po mirë, po ç'ne, eh, po çfarë të frymëzoi Frida apo? Më pëlqen Frida. Frida më pëlqen, më pëlqen si piktore apo si si piktore? Ça tjetër është Frida përveç se piktore? Jo, se është e shikoj domethënë që Nuk e kam njohur, por punët e saj janë. Është bërë kështu si Che Guevara. Është pak si Che Guevara, Frida Kahlo. Domethënë tamam si Çeja se s'ka vrarë po, njeri. Po gjithsesi, domethënë duhet të jesh vrasës që të bëhesh aq i famshëm, po. Jo, në sensin e mirë të fjalës vrasës, po sigurisht. Po. Ë, në sensin kur je mjek dhe vrasës. Don. Por ë dhe revolucionar. Po të gjitha falen për dashurinë, siç thon. All is fair in love and war. Mirëmëngjesi që të gjithë mirë se keni ardhur në program. Është 29 maj Mund ta themi? Iku dhe maj. Po. Mm. Sot është uh, ditë e martë. Por aspak ters. Me thënë drejtë kur u zgjova sot mëngjes nuk isha i sigurt nëse ishte e martë, e premte apo e shtunë. Të duket shumë e bukur dita. U zgjova uh, von. U zgjova me alarmin. Ë, uh, por relativisht von. Se më del gjumi më herët, shpesh, mm-hmm. ose prej qenit, komshinjve, apo ku di unë se çfarë se ka gjithmonë Ka shumë aktivitet në Tiranë, po ta vësh re. Shumë. Edhe ditën edhe natën. Po pra, domethënë ka njerëz duke shëtitur qenin në orën 4:20. Kur është koha, siç thon, për tjetër gjë. Dhe uh, apo nuk e di. Njerëz që dalin nga liqeni, fillojnë flasin, "Amo, si u gdhive mirë." Ka nga këto domethënë, po zgjon herët, më herët se ç'mendon se zgjohesh. Mhm. Mm Po ti ishe këtu deri në 11 natës. Në ata, duhet Duke pa Realin, e ke parasysh në 4 mëngjesit je prap këtu. Duke pa horoskopin. Nëse. Mirë të jeni sot. Urdhra? Po s'e kam parë, jo, s'e kam parë. E pash uh, kur isha në avion një herë. Çfarë? Tek uh, në fillim të muajit tek mm. uh, Ulisse, më duket se quhet, është revista që ka Alitalia. Okej. Okay. Ka një revistë botim për linjën që e mban atje. Mhm. Mm Edhe është është revistë interesante, se mund ta shtysh lezetshëm atë kohën në avion me ndonjë gjë, qoftë se gjen atje dhe i ka gjithmonë edhe italisht edhe anglisht, kështu mm-hmm. që mhm. mund ta lexosh. Dhe kishte horoskopin Po. Për gjithë vitin. Uh, ose për 6 muajt e ku di unë, ishte domethënë horoskop kështu apo për muajin. Nuk e nuk e di. Ishte një horoskop si të thuash një periudhë kohore e gjatë. 6 mujor më duket. Dhe thoshte për për për demin, mm. derisa është për mua, mm. sigurisht jam unë vetëm. Ti je demi, kështu që. Thoshte që hynte një planet, se ishte një planet që hynte në shenjë. Mhm. dhe të jepte një gjë. Ishte një planet në në gjininë mashkullore tani, po se a ishte Neptuni, a ishte Saturni. E çfarë Jupiteri? Okej, okay, varet. Thoshte ose Jupiteri, po. Thoshte që për nja 8 vjet, domethënë. 8 vjet. 8 vjet vetëm, domethënë ishte një hyrje kështu që po. Paska shtrirë. Ishte shumë afatgjatë, thoshte nja 8 vjet tani e ke John. E ke John, domethënë pra nuk e di diçka e tillë, domethënë ishte shumë pozitiv. Deri te 30-at je okay ti, po themi. Derisa të mbushësh 30 po, vjeç, po. nga 22 që jam tash, po. E vërtetë. Derisa të mbush 30. Je mirë. Do të thotë tetë vjetët e ardhshme, thoshte e ke kështu, e ke shumë mirë. Edhe e mbylla unë revistën. Edhe s'shoh më horoskop, kam 8 vjet. Jo, s'ke pse shosh më tani. E mos lodh mendjen për të. Po jo, jo, sinqerisht po njeriu gjithmonë do që të besojë që gjëra të mira do t'i ndodhin. është mirë është të besojmë te të mirat. Ai optimizmi i mhm. pabazuar që në fakt njerëzit e kanë. E keni parasysh kur flasin për uh, se çfarë është pesimisti, është thjesht një realist thonë. Tha një realist, sepse uh, edhe ata që studiojnë thonë që ka një pritshmëri që nesër do të jetë më mirë se sot. Mm -hmm. E cila nuk është e bazuar në asnjë fakt pozitiv, sepse nesër mund të bjerë ndonjë, ku ta dish, tjegull në kokë, Apo diçka tjetër, nuk ka absolutisht asgjë që të garantojë që e nesërmja do të jetë më mirë. Po të gjithë ne mendojmë, shpresojmë dhe jetojmë sikur nesër do të jetë më mirë. Sikur gjërat do të vijnë do të bëhen më mirë. Mm -hmm. Me atë shpresë optimiste, me atë sepse nëse do ta kuptonim që realiteti nuk premton absolutisht asgjë. Edhe nesër më mund të po. po. Atëherë do të ishte, siç thonë ata, mm -hmm. depresionet. Të depresuarit janë njerëz që janë pak më realistë në fokusin e tyre, nuk i kanë këto ë uh, gjyzlykët roz, po me sa duket shumë të nevojshme që natyra na ka pajisur që t'i kemi, sepse kështu thonë ata e tashmja bëhet e ngrënshme dhe e ardhmja e arritshme. Përndryshe, përndryshe pastaj bie në depresion. Jeta është kot. S'e ke për atë që thua. Nuk e di. Do të thotë kjo është vetëm një mënyrë për të qenë, përndryshe s'mund të jesh. Edhe se thua Krijuesi na ka graduar kështu. Pak shkiç ku nga truri duke menduar sikur ha nesër, nesër, nesër. Ne vetëm po ajo duhet. Normal. Ajo duhet. Është një kurth pra. Po. I domosdoshëm. I domosdoshëm. Është si një gjë që i bën ti macës, ku di unë. Kreja për shkak. Ajo s'e kupton se pse po, duhet të bëhet. Po, është shumë e domosdoshme. Po. Për macet. Po, ajo s'e di. Edhe për qentë. Apo jo. Po ama e shijon. E shijon, po e shijon. Siç ne. Mirëmëngjesi, zonja zotërinj, mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në program. Kjo është, ja nuk e di. Mm. Mos uh, ramë në depresion? Sot është e martë, miq të dashur. Te Klubi i Mëngjesit, e ky muaj po mbaron. Pak nga pak dua t'ju kujtoj se data e pagave po afron që është uh, një tjetër mendim pozitiv. Për ju që i merrni në fillim ose në fund muajit apo diçka mbi të... rreth datës 10. Po si i thua ti zotris? Mi jep zotri. Mi jep zotri mos më lër të pres. S'kam. Mos më lër të pres zotri mi jep. Jo tani. Është data 29 30 31 mi jep zotri apo. Nga data 6. Shtyp jo, jo, zotri. Jo, jo, është mirë që është mirë që si më. Pastaj mos më lër të pres. Jo. Në 20, pastaj do të thuash ju a jap 2 muaj bashkë. Mos më lër të pres është edhe titulli i këngës së parë që do të dëgjojmë për uh, ditën e mm. sotme, miq të dashur. Sidomos tani që është Mirëmëngjes të gjithëve mirë se keni ardhur është Klubi i Mëngjesit që po dëgjoni në uh, valët e radios kombëtare Club FM dhe në ekranin e Klan Plus Mirëmëngjesi Mirëmëngjes Jerit dhe Olsës që tani marrin komandën e kanë vajzat tjeti Atëherë shprehja që unë kam zgjedhur për sot është nga shkrimtari italian Alessandro D'Avenia dhe është kjo. Një jetë pa ëndrra është si një kopsht pa lule, por një jetë me ëndrra të pamundura është si një kopsht me lule artificiale. Wow. Wow, Jeri prapë na. Pak uh, therëse Jeri nga fundi. Si me lule plastike domethënë. Kur ëndrrat janë të pamundura. Mhm. Mm Ky më duket mua për shkak sikur mund ta ketë. Mm. Sorry. S'ka gjë. Dashur këtë. Ta zëm. Mhm. Mm po kjo ka dashur një tjetër. Mm. Që ka qenë, po themi i martuar. E kupton? Kot. Dhe ngaqë e kishte mendjen tek ai i pamunduri e s'e begenisi këtë që shkroi këtë gjë. Çfarë shkroi ky? Një jetë pa ëndrra është si një kopsht pa lule. Por një jetë me ëndrra të pamundura është si një kopsht me lule artificiale. Po pra. Kupton se ç'dua të them? Që mund të ketë qenë, po mund mos ketë qenë ashtu. Po varet, okay, zonja zotërinj pra. Rekomandimi nga Jeri sot është që ëndrrat tuaja të jenë me këmbë në tokë dhe të mundura, në mënyrë që të jenë lule të bukura. Përndryshe, Do i keni artificiale. I keni artificiale. Po. Thank you Ieri. Të lutem. Tani keni Oltën miq të dashur me motin për sot. 21 gradë në këto momente, 31 do jetë maksimalja për sot dhe nuk do të kemi shanse për shi. Wow. Po nesër. Mm. Vazhdon mm. moti mm. i mirë Ieri deri të mërkurën që vjen. Faleminderit Olta. Moti i mirë deri të mërkurën që vjen. Faleminderit uh, Olta. Ja ku dëgjuat miq të dashur, mot i mirë në vazhdim. Erdhi qershori. Tani është bukur. E di çfarë plazhet janë ende të papushtuara. Mhm. Mm në qershor. Mund të shkosh për shembull në Ksamil a ku di unë se çfarë në një vend ashtu. Ishi jo. Edhe është akoma mirë, domethënë se s'ka s'është ajo dyndja e madhe. Jo se ka ndonjë gjë. Se duhet edhe ajo, po duhet për ata që kanë ato gjërat për të lëshuar me qira, ti që ti që shkon atje sigurisht s'e do dyndjen. Ti i uron atij të ketë vetëm një dhomë në hotel. Tëndën Të mbushur Po jo dhe nejse, duke me shumë cinkun të ashtë Në një hotel për person Jo, do thosha um, është mirë pra, është mirë Sidomos është mirë në qershor të shkosh Po themi në Ksamil apo në Lëpush apo në Korçë apo në Shkodër Apo në Pukë apo në Mirditë apo Që mos t'i ngelë hatri asnjërit U futa thellë kësa të shikon Ehm um, Kur je deputet. Kur je deputet dhe s'ke dhe shpinë në Tiranë, ëh, mm -hmm. është akoma më mirë. Po ke shpinë. Se merr dhe lekët e tjetër. Po mund të kesh je. Mund të kesh. Ëh, uh, sipas Exclusive në Top Channel të dielën. Mhm. Mm Ishte e përmendëm pak dje më duket, se e përmendëm uh, për një moment vetëm. Indrit Maraku ishte njëri nga gazetarët që ka punuar për këtë. Po kishin matur pasurinë e të gjithë deputetëve të Shqipërisë dhe u binte që vetëm ajo e deklaruara, që natyrisht nuk është e tëra, ishte 150 milion euro ndër 140 deputetë që janë. Dhe kishin 360 banesa të deklaruara midis tyre. Mhm. Mm më shumë sesa një për person. Dikush kishte 27, dikush kishte 15, dikush kishte 4, 6, e kupton numra të tillë të deklaruar. Por dikush s'kishte. Siç ishte deputeti Nard Ndoka për shembull. Mos. Po. po Apo Fate Velaj. Ë, uh, artisti dhe filozofi, si thua. Fate Velaj kishte pasurinë mbi 1. 4 apo 1.6 milion euro, mm -hmm. vetëm në piktura ishin aq. Jo pak. Kështu që ishin uh, milionerë në euro, domethënë. Po janë artistë. Mirë, si artist, bravo qoftë, bravo, bravo qoftë për të. Jam uh, jam uh, mirësisht xheloz për të. Po. Mirësisht i zilepsur, se do doja edhe unë të kisha, i ka, bravo qoftë. Nard Ndoka nga ana tjetër, kishte nja 900.000 euro. të deklaruara që talluni ju me Nard Ndokën sa doni nëpër internet. Nard Ndoka me sa duhet ka gjetur një mënyrë për ta monetarizuar çdo herë që njerëzit tallin ë uh, kohën e lirë me të. Po. Dhe dhe uh, i ka kthyer këto në 900.000 euro. Pasuri të deklaruar. Bravo. Kështu që chapeau monsieur. Bravo të qoftë edhe ty. Se je shumë herë më i pasur nga secili prej nesh ose të gjithë ne të marrë së bashku këtu. Kjo është e sigurt. Por ajo që më bëri përshtypje ishte dhe këtë po thosha që është mirë kur je deputet në qershor. Është që këta dy persona më shumë, Fate Velaj, milioneri në euro dhe Nard Ndoka kuazi milioneri. i deklaruar, marrin edhe 35000 lekë të reja në muaj për banesë në Tiranë. Se janë të po, pastrehë në, në kryeqytetin tonë janë si të thuash jabanxhinj në Tiranë. Janë jabanxhinj në Tiranë vërtet. Po, po. Dhe për këtë marrin 30, domethënë ky mbasi ka miliona euro. Shkon aty te ajo zyra e kuvendit dhe merr dhe 35000 lekë të reja. Çdo muaj që të paguajë qiranë e shtëpisë. Po nuk marrin. Ndoka nuk e di unë, Ndokën vetëm Tiranë e kanë parë. Që nuk janë. Të gjithë ata, po patjetër, po nuk janë të gjithë milionerë, po them. Në rregull. Sepse në rregull janë ata, ata nuk kanë shkelur asgjë. Kjo është një gjë që u takon, madje dikush mund të thotë, shiko, Blendi, janë vetëm 140 deputet. Kurse populli i varfër është shumë. Dhe sigurisht që po këta 140 janë, sado që t'i shumëfishosh ato, është një shumë e menaxhueshme, ndërsa sepse unë po e krahasoj me shumën maksimale që një familje mund të marrë në Shqipëri që është 80000 lekë të vjetra. Këta marrin 350000 lekë. Mm -hmm. për shpinë, kurse një familje, edhe po të ketë 16 fëmijë, nuk mund të marri më shumë se 8000 lekë të reja apo 80000 lekë të vjetra në muaj në Shqipëri. Kryefamiljari merr 100 uh, 18000 lekë. Mhm. Mm po flas me të vjetra. 18000 lekë të vjetra për kryefamiljarin. Pastaj çdo anëtar tjetër i familjes që është mbi 18 vjeç merr 12600 në muaj. 12600 të vjetra. Pastaj nëse je nën 18 vjeç merr vetëm 900 lekë në muaj dhe nëse je fëmijë në kohë shkolle dhe je duke shkuar në shkollë, të jep shteti edhe 300 lekë çdo muaj. Ktu domethënë edhe 300 lekë të jo, tjera t'i jep çdo shteti. Jo, shumë se nuk i duam. Por, por këto 300 lekë t'i jep vetëm kur ka shkollë. Mm -hmm. Dhe më thënë qershor, korrik, gusht Vetëm sezonin shkollor Vetëm sezonin shkollor Ato tre muaj të shkollës nuk t'i jep ato shteti I merr 300 lekët dhe i jep Ja pa, pa të velet apur në ndodhe që paguajnë shumë, E kanë shumë domosdo Paguajnë qiranë për atë muaj Për këto 300 lekë që marrin gjithë Urdhëro? Varet Këto 300 lekë që themi Se herë parë po, që e gjë Po ku Unë nuk e di sepse s'jam në trajtim kështu ekonomik Por do të them që Ky është vendi ku maksimalisht pastaj mund të marrësh 8000 lekë të reja në muaj si familje. Nuk mund t'i kalosh këto. Po, po, natyrisht. Sado që të shtohen fëmijët apo sado në nevojë të jesh, nuk mund t'i kalosh ato sepse kaq të jep. Dhe e kuptoj edhe pse është një vend i varfër, se nuk dua të drejtoj gishtin tek askund, kjo nuk është për të thënë që u japin pak E u japin shumë. Tani këto janë mundësi dhe kjo është skema tani për tani e di që duhet shtuar jam që të shtohet, sigurisht. E trajtojnë më mirë sepse është shumë pak. Viktimat e dhunës në vendin tonë, nëse një vajzë për shembull është marrë, është rrëmbyer, është çuar prostituta, është ku di unë se çfarë. Mhm. Mm Marrin 3000 lek në muaj. Ua, sa 3000 lek në muaj. Ose 30000 me të vjetra. I keni hyrë. 30000 lekësha. Nëse je jetim që s'dal në Shqipëri. Po nëse s'ke prindërit dhe dhe dhe do ta përballosh jetën vetëm, merr 3000 lek gjithashtu. Në muaj, po kaq është, kaq është. Po nëse je deputet, je milioner dhe s'ke banesë në Tiranë, merr 35000 lek për uh, për shpinë, që mos harxhohesh. E dieta të tjera sa herë që udhton etj etj. Dua të them që gjesti është Nuk e di se si, s'ka nevojë që ta komentoj, po më duket sikur se ka që bëjnë dhe bamirësi në këtë botë. Ka edhe që kanë shumë para, edhe që japin, u ndërtojnë shtëpi apo ndihmojnë fëmijë që të shërohen apo ku di unë se çfarë. Ka njerëz që e njohin se çfarë është të japësh. E të falësh. Po pas ka njerëz që nuk lënë as thërrime këta artista. Këta njerëz që shikojnë këto gjëra, as një thërrime që të bën këto. Këta muzikantë janë përgjithësisht njerëzit e thjeshtë që punojnë çdo ditë për të fituar diçka, kurse ata që japin kanë dhe nuk i dinë sa dhe si, ata nuk japin asnjëherë. Më kujtoja për kosa që zgjat gjuhën kështu, e kam parasysh kur kam një që e kap atë thërrimen kështu kudo që edhe e tërheq sepse më vjen në mendje ajo. Nëse këto janë këto janë lajmet. Lajmet bukura shumë. Kjo është pingësia miq të dashur në klubin e mëngjesit tani. Pak muzikë, ora është 7:21 minuta. Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit në Radion Kombëtare Club FM. Kudo në Shqipëri. Edhe në ekranin e Klan Plus. episodin që ndodhi në rrugët e Parisit ku mm -hmm. ky emigrant nga Mali arriti që të ngjitet miq të dashur në ballkonin e katit 5 për të shpëtuar një fëmijë dhe të nesërmen e asaj dite presidenti francez Emmanuel Macron takoi e takoi atë dhe i ofroi mm -hmm. siç e patë po hynte në pallatin presidencial i ofroi atij nënshtetësinë franceze dhe punë gjithashtu. Bravo. Bravo. Që që mbaruan uh, si thua hallet emigratore për uh, këtë ishte pa letra plak. Po bravo, pa letra. Ishte pa letra. Po nëse ka rrezik prap gjithsesi kjo anë pozitive le të themi. Edhe se mund të shikojmë shumë tani njerëz që ngjiten nëpër ballkone. Për të shpëtuar fëmijë. Për të shpëtuar, domethënë për të shpëtuar fëmijë, për të marrë letra ide. Dhe puna e jo, tij ç'është gjë? Te reparti. Po shikoj ka ka ka duhet të kesh dhe aftësinë atje. Jo? Patjetër, patjetër, patjetër. Po shikoj. Në të gjithë këtë strukturën, imagjino se ka diçka që është pozitive në këtë histori. Mm -hmm. Në këtë strukturën po e quaj burokratike, mm -hmm. që është shteti francez. Ëh, dhe Bashkimi Evropian, ku di unë se çfarë gjitha këto struktura që janë. të të mëdha. Atje që kanë rregullat e tyre, duhet kalosh këtej. Ju lutem thonë ata EU citizens këtej, ata që s'janë këtej, kur kalon te pasaporta në çdo aeroport, në çdo ka. Të dëgjosh që ka akoma kështu histori, që ti mund të shpëtosh një fëmijë. Edhe gjitha këto strukturat mund të shkrihen. Si thua zhbëhen për një moment njerëzor human e thotë, ti çfarë plak? Ti e tregove veten. Hajde. Edhe kalon atje. Një gjë që do ishte e pabesueshme për atë një ditë më parë, e kupton? Ai s'kishte as letra, asgjë nëpër rrugët e Parisit. Ndoshta duke shit nga këto ku di unë tani. Siç shumë emigrantë mm. bëjnë afrikanë, jo CD-je, jo varëse, jo çelësa, jo ku di unë se. Po një ditë mirësia jote shpërblehet. Kjo ka rëndësi. Brenda ditës Jeri. Brenda ditës. Të nesër me rast. Këtu merr kuptim edhe fjala e njohur angleze, tak fak. Është tak fak. Okej. Okay. Paolo Nutini tani në klubin e mëngjesit na duhet një shkëputje miq të dashur është 7:27 kur të vijmë And now we get back to Blendi and the crew on the morning club on radio club FM 100.4. Enjoy it people. Ora është 7:33 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Radion Kombëtare Club FM, edhe në ekranin e Klan Plus, mirëmëngjes Blendi. Mirëmëngjes Jeri. Mirëmëngjes Altini, Olta Lori, mirëmëngjes të gjithëve. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10 këtu në Radion Kombëtare Club FM, edhe në ekranin e Klan Plus. Tani do të bëjmë uh, pak anagramën për ditën e sotme, po. I pari prej jush në numrin e telefonit 069 20 70 222 që do të japi përgjigjen e saktë pasi t'i ketë rivendosur këto gërma në mënyrë që të formoj fjalën që unë nxorra nga fjalori i gjuhës shqipe do të fitoj një top nga Intersport. Do të fitoj një top nga Intersport, Olta. E kam këtu Olta. A ta shoh një. Ka luajtur blerë. Është edhe i fryrë, është edhe i fryrë po. Super. Kështu që do ta bëjmë. Do ta bëjmë tuajin këtë top. Me disa dëgjohet mikrofon, a t'i bie një herë fort si mikrofon, a dëgjohet? Jo, normal. Të lutem se. Normal që dëgjohet, thuaj për herë të fundit. Po është është top i mirë. Kështu që 0692070222 nëse e zgjidhni dot anagramën Akull Rëmi Shërp, siç ajo është. Mhm. Mm Okej. Okay. Dhe bashkë me të topin nga nga Intersport që do japim dhuratë për juve. Dua t'ju kujtoj se gjatë gjithë këtyre ditëve deri në fund të kësaj jave, meqë është edhe pragu i festës së 1 qershorit në të gjithë Intersportet, kudo që të shkoni, do të gjeni për të gjitha produktet që janë për fëmijët, për ato që janë për kalamajt. Mhm. Mm Qofshin këto atlete, sandale, tuta, bluza e ku di unë se çfarë. të gjitha janë deri në 50% ulje. Dhe janë markat më të mira të firmave sportive, po themi produkteve sportive sot në botë, Adidas, Puma, Nike, Reebok etj etj etj gjithçka që për, që është për fëmijët. Këtë javë, duke nisur nga dje në fakt, deri në datën 3 qershor. Po, e gjeni në çdo Intersport me ulje deri në 50% produkte. Është koha më e mirë për të për të bërë këto pazaret për fëmijë dhe dhuratat për një qershorin. Dhe ka një intersport të ri në Fier dhe ka një intersport të ri në Durrës okay. gjithashtu. Dhe ka edhe një intersport për të gjithë që është intersport.al. Ku mund të sigurisht që të porosisni dhe blini dhe ju vin produktet direkt në shtëpi. Kështu që i keni të gjitha mundësitë tani, por për fëmijët, jo për vete. Se ka e di e di ka njerëz që shkojnë për fëmijët E përfundojnë që blejnë për vete Dhe pastaj kujtojnë ah, që kanë fmi Kur ikin nga intersporti E kujtojnë dhe thonë Ku e kam unë fmin tim Edhe e gjejnë te çadra atje duke Se është gjithmonë çadra e kampingut aty i bën, i lënë kështu hapur ato çadra që të shikosh ti E ka sa të nxere sa ti gandë Vjen të andezësh një në mua E që fmin kam oh, kam Po më kam fmi Kam, sigurisht Po kjo është për fmi Okej, okay, që që zgjidheni anagramën Akull rëmi shërp Akull rëmi shërp Zonja e zotërinj 0-6-19-27-12-2 Yes 0-6-19-27-12-2 Ky është numri Po flisim pak për, uh, për aktualitetin pra Folëm se si dy deputetë Ndër janë disa deputetë Ishin nja dhjetë të cilët edhe pse janë milionerë në euro marrin rreth 35000 lekë të reja çdo muaj. Kjo është jo kjo. Ja, kjo është kjo është vetëm për banesën, kjo është vetëm për qiranë e banesës. Kjo është për vështirësi jetese. Për të qenë, po, nuk është kollaj të jesh një milioner në Tiranë, sepse në qoftë se je milioner në Tiranë, është më e vështirë se sa të jetë, edhe kam përshtypjen unë gjithë që janë ministra edhe deputetja Banjin mund të ta thonë këtë. Por nëse je i varfër dhe vjen në Tiranë, është e lehtë. Shumë e lehtë. Sepse do ta gjesh një karton ku të fusësh kokën, një urë ku të fshihesh, A ku di unë se çfarë? Do gjesh një punë për të bërë, e kupton, do pastrosh diku a do marrësh një pirg me inerte ta luash. Mund ta bësh një gjë, por kur je milioner dhe vjen Tiranë dhe je pa shtëpi, atëherë si ia bën? Sepse zotëri standardi yt është Vieneza, po mund të jetë ku di unë se çfarë. I kullave të një tjetër lartësie. Për nga vjen ti, se si mundet një milioner tani të vijë vërdallë për Tiranë, qoftë edhe ky deputet apo ministër apo çfarë? Vërtet është. Në një shtëpi kot nasikoti. Apo poshtë urës. Jalla. Ai do duhet ose që të jetojë në hotel. Po, po pra, jeton te te Plaza ose te Rogneri, po them te Rogneri apo te e do ose e do dhe me kështu pamje. Kështu që te Plaza më mirë. Edhe sa më lart. Sa më lart, po. Dhe ose ose do t'i japësh, t'i japësh ti si Altin Sulaj, ti nuk e di, unë tash. Je vetë me qira, sa e ke qiranë ti, por Ki parasysh që do paguash edhe qiranë e Fate Velajt, Tom Doshit edhe një grupi tjetër Që kanë nevojë për, duke qenë se janë milionerë Natyrisht Do ishte e mirëkuptueshme po të ishin të varfër, por Ki parasysh është siklet t'i mbash lekët kërike Është, jo, po thoshim, është e trajtuam pak pak. Nëse duket jo. Ëh, dje gjithashtu ishte dhe seanca, seanca e shumëpritur e ëh ish ministri. Ish ministrit Saimir Tahiri që tani është si thua një zog i lirë sërish mbas asaj seance. Shumë më fund se. Zemër. Po shpirtin. Është vërtet. Ëh, është vërtet doli i si thua, i pandaluar për asnjë gjë tani ai është një person që mund të jetë këtu, mund të jetë kudo. Kudo, mm -hmm. mund ta kishim ftuar, mund të kishte ardhur për shkak. Pse jo. Po, po sepse mbaroi, si thua, ajo pjesa e e arrestit shtëpiak për të. Avokati Maks Haxhia e ka bërë punën siç duhet, siç thonë Maksi ka gjithmonë paret hallall, thonë arrete. por por jo, sinqerisht. Dhe ë Dhe ai është është i lirë. E quajtën një lirim të paralajmëruar disa në media, disa analistë, duke qenë se ambasadori Lu një natë më parë mm -hmm. pati thënë kujdes që shiko se këtu ë uh, diçka po ndodh, domethënë. Edhe vini re, tha, keni parasysh si shoqëri civile dhe si media që Ta mbani nën vëzhgim mhm, këtë situatë. Të jeni vigjilentë. Të jeni vigjilentë. Gjithsesi seanca u bë me dyer të mbyllura. Si gjithmonë. Ishte kam përshtypjen unë një grup eh, gazetarësh nga këta që rrin para gjykatave, të cilët qenë vigjilentë duke parë derën e gjykatës po. Për një periudhë të gjatë kohe, por në fund fare u eh, u ashtu. Megjithatë, megjithatë disa ë eh, duan të nënvizojnë që Kjo është, kjo ishte një seancë në lidhje me urdhrin e sigurisë. Ndaj ish-ministrit uh, Saimir Tahiri, ai mbetet nën hetim. ë uh, po çështja do të vazhdojë. Dhe nuk ka lidhje me çështjen nëse ai është i përzier apo jo, është i fajshëm apo jo në lidhje me bandën e narkotrafikantëve Habilaj dhe historinë ku ai është përmendur, por ka të bëjë vetëm me masën e sigurisë nëse ai është person. Dhe në një farë mënyre ë uh, mat këtë se sa i rrezikshëm është ai në rrugë. Domethënë pyetja është, nëse Saimir Tahiri të, të sheh n'rrugë, bie n' grusht? Jo. Ja. Se nëse s'bie n' ja. grusht thotë gjykatësi, Është i Lëre atë, madje ai as ka për dalë fare se ju do jeni komplet në rrugë të ndryshme. E kupton? Ti nuk shkon atje ku shkon ai zotri. Dhe kështu që ç'ke ti me me të. Kjo është pak a shumë ideja. Mm -hmm. A ka ai rrezikshmëri sociale? Shoqëror. Jo, nuk jo, ka. Jo, s'ka, se nuk ka pasur ndonjëherë, kështu që. Okej. Okay. Nuk e di që të ketë ndonjë njeri sot që po dridhet, domethënë Saimir Tahiri ka dalë atë. Jo. Ka frikë mos më del Saimiri përpara apo çfarë? Jo, jo, nuk ka, nuk, nuk është shembulli. Okej. Okay. Atëherë, në Itali, në Itali është bërë uh, nami sërish. Prap, prap, prap uh, nami në Itali si gjithmonë. Italia vazhdon miq të dashur me makarona e gjëra të tjera. Po jo, nuk u morën vesh. Do të kishte qenë qeveria e parë populiste. Ëh, mm -hmm. prej kaq kohësh në Itali kur Cinque Stelle dhe Lega do të, pra Salvini dhe kush është ai pastaj nga Cinque Stelle janë disa ata. Io me ne vado A fare cazzi miei Me iku iku ai uh, U largua tani ka një tjetër pra Në Itali ka ardhur dikush tjetër mm -hmm. Për të marrë kontrollin e situatës dhe Po shikoja dhe vura re dhe një shënim të një kolegut që kishte një foto të këtij tipit ë uh, të emëruarit të ri nga presidenti mm -hmm. Mattarella për të formuar një qeveri në Itali. Ë uh, zotëria quhet Carlo Cottarelli. Duke qenë Carlo Cottarelli. Mm -hmm. Dhe në një foto që e shihja ishte duke tërhequr një bagazh, një çantë të vogël, nga këto që merr në avion. Po. Mm. Dhe kishte edhe një çantë shpine të zezë. Po. Mhm. E kupton pastaj xhaketën, kravatën, kostumin e Zakonshëm. Super burrë. Dhe po mendoja prapë. Mm. Siç edhe një koleg e vinte në dukje. Çfarë? Si s'pashë një deputet shqiptar për shembull, apo një ministër me çantë shpine. Siç shikon në Itali, apo nga këta të Brukselit, a në Gjermani, a në Angli, sa dush. Do të thënë kështu me kravatë, me xhaketë, me pardesy kur është mm. apo pa ndonjë kështu. Edhe me një çantë shpine. Se ç'mban ca gaxhimixhi jo blloqe shënime, stilo lapsa, ndonjë laptop për punë, ke parasysh? Ti shikon deputetët tanë, për shembull ministrat tanë, i ke vetëm me kështu me me butona ari, e kupton? Me ora të shtrenjta, unaza, si gangstera kështu edhe varëse floriri të trasha. E kupton? Dhe nuk ka një me çantë shpine, me çantë shpine, si si shumë profesionistë sot, siç kryeministri i ardhshëm i Italisë, nëse arrin ky të bëjë qeveri. Ishte veshur atje. Po rëndesa në shpinë nuk bën mirë. E kuptoj, do të thuash ti pse duhet ta mbaj unë çantën kur unë kam uh, Range Roverin të pra. tërë çantat atje. Po. Edhe dy asistentë që më ashtu. Njërin për pjesën nga mesi e poshtë, njërin për pjesën nga mesi e lart. Kështu i kanë ndarë. E po tani. Një që i lustron këpucët e kam fjalën tjetri që i heq. Turën shpatulla. Nga, nga shpatulla, po. Turën e flokëve. Okej. Okay. Tani pyetja për ju është, cili është profesioni i mm -hmm. të emëruarit të ri për të formuar qeverinë në Itali? I këtij zotërisë që sapo përmendëm këtu, zotit Carlo. Carlo Cottarelli, cili është formimi i tij. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit tani është ora 7:45 minuta ju po ndiqni Radion Kombëtare Club FM dhe ekranin e Klan Plus. Mirëmëngjesi të gjithëve. Anagrama është Akull Rami Shërp. Leaving to find my soul. Told her I had to go. Jess Glynne aty dhe Macklemore, kjo quhet These Days. Mirëmëngjesi që të gjithëve. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq dashur. Ju përshëndesim nga valët e radios kombëtare, Club FM dhe ekrani Klan Plus. Çdo mëngjes me ju nga 7:10. Kemi tani me ne Eldin, mm -hmm. i cili na informon mbi situatën në trafique. You know that I'm a champion. Mirëmëngjesi Eldi. Mirëmëngjes Eldi, mirëmëngjes. Na trego pak zotëri se si është Si është trafique? Po Blendi, zakonisht edhe këtë javë, edhe javës që vjen pritet të ketë situata me fluks të trafikut, ka gjithmonë mm -hmm. për ciklin e shkollave, që zakonisht edhe këto dy javë kanë zhvillime dhe ose organizim, pastaj nuk do ketë nuk do ketë më bë. Matematikën e mëngjes. Never more. Do të thotë un jam te kryqëzimi 21 Dhjetorit, shikoj që Muhamet Gjollesha vjen ka trafik, duke u afruar tek shkolla Sabaudin Gabrani dhe kryqëzimi i Myslym Shyrit. ka gjithmonë trafik në këtë orar, sepse është kulmi i lëvizjes. Mhm. Mm me situata trafiku. Ndërkohë akset kryesore të dy janë të ngarkuara, pothuajse të bllokuara. Rruga e Elbasanit ka trafik të rënduar nga ambasada amerikane deri tek unaza, ndërkohë që segmenti i rrugës rrugës Durrësit ka shumë probleme, pjesa që vjen nga autostrada drejt qendrës, më shumë e ngarkuar zona e Laprakës, drejt rrethrrotullimit. Zhvillimet në unazë nuk kanë ndryshim, mund të them qarkullohet rruga Bardhyl, dy skajet, Ferit Xhajko, Bulevardi Zhan D'Ark nuk kanë probleme. Kohëzgjatja e semaforit në çdo kryqëzim është i mjaftueshëm për gjithë shpërndarjen e mjeteve, që do të thotë që është më të qarkullueshme edhe unaza e poshtme, duke u futur pjesa që i afrohet rrethrrotullimit të Zogut të Zi, nuk ka probleme. Okay. Pra pron zonën e Seranës së Reblem, Cottarelli. Është Arlindi fitues 844 i mbaron numri fiton dy bileta për në Cineplex. Carlo Cottarelli pra ekonomist do të provojë që të ndërtojë qeverinë e re në Itali, nuk dihet se sa si qysh e nëse do t'ia dalë. Do të bëjmë një tjetër pyetje nga aktualiteti para se të shkojmë. Mhm. Mm si thoni ju? Atëherë. Në këtë vend europian, lajmet thonë, shteti do të detyrojë fëmijët e getove mm. që të mësojnë rreth demokracisë, barazisë dhe Krishtlindjes. Oh. Po. Në këtë shtet europian, okay. Në getot, siç thonë ata, janë përqendruar fëmijë migrantësh, cilët vinë nga vende të lindjes mesme, apo të tjera vende të Afrikës veriore, mm -hmm. grumbullohen gjithë bashkë atje, formojnë këto të mbyllurat, si thuash, geto, të ndarë nga pjesa tjetër e shoqërisë, më të varfër, më të izoluar, e tjere, tjere, tjere, dhe pastaj këto kthehen në 20 vjet në vatra mm. probleme shumë të mëdhaja, siç ka ndodhur vënde të tjera Sepse këta e ndjejnë veten si të ndarë veçmas se të mm -hmm. jo pjesë dhe siç ka ndodhur për shembull në Francë me ata që shpërthyen para ca kohësh, Abdi Al Salam ata që e kërkonin gjithandej. Ë uh, po pyetja është ku pra, në cilin vend të Europës? Qeveria do të ndërhyjë që fëmijët shkojnë të paktën 25 orë mësimi në javë. Atje të mësojnë se çfarë është demokracia, një shoqëri e hapur, e barabartë për të gjithë, me drejta për të gjithë, siç ata e kanë të tyre, në mënyrë që këta fëmijë të rriten me ato vlera të vendit ku prindërit kanë zgjedhur t'i rrisin, e të jenë pastaj qytetarë të integruar në shoqëri dhe jo të getoizuar, siç Siç ka ndodhur. Okej. Okay? Kjo është gjemi. Okay. Na shkruani se ku pra është uh, vendosur kjo? 069 20 70 222 dhe do të bëhet e detyrueshme. Thonë ata nuk është e hapur për diskutim, fëmijët do shkojnë në shkollë, do mësojnë për demokracinë. Kthehemi pas pak. Tani është koha për uh, Pharrell Williams, Robin Thicke gjithashtu në Blurred Lines. Mëngjesi. Hey. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, me Altinin, Oltën dhe Lorin, miq të dashur. Është koha tani për të dëgjuar censurën për ditën e sotme. Është e re sot. Është dje, dje u gjet. Po, është mhm. fringo, po. Oh. Vërtet e ke? Mhm. Mm. Mm. Nëse duhet të gjej një peshk aligator që i përshtatet profilit të atëherë po kërkoj një peshk vërtet të madh. Hmm. Mhm. E dëgjojmë edhe një herë. Nëse duhet të gjej një peshk aligator që i përshtatet profilit të Atëherë po kërkoj një peshk vërtet të madh. Atëherë sot është data 29 maj. Jo, tashi mhm. dihet nuk uh, themi dot gjëra të tjera. Apo po s'ndihmuam Altin e sigurt që do shkojmë deri nga mesi i qershorit. Mm, mm, mm, e komplikuar duket. 0692070222. Dëgjojmë një herë. Nëse duhet të gjej një peshk aligator që i përshtatet profilit të atëherë po kërkoj një peshk vërtet të madh. Çfarë është zhurma një, se ç'është një zhurmë që dëgjohet? Është ngatërron gjithë kohës. Ë? Dik dik dik dik. Ëh, dik dik dik. Çfarë është dik dik dik? E dëgjojmë dhe njëherë, ju lutem dik dik dik Nëse duhet të gjej një peshk aligator që i përshtatet profilit të Atëherë po kërkoj një peshk vërtet të madh Pra, nëse duhet të gjej një peshk aligator që i përshtatet profilit të pipit Atëherë duhet të gjej një peshk vërtet të madh mhm. Exactement. 0692070222 0692070222 Me që jemi te peshqit, le të qëndrojmë uh, vetëm një moment atje. Dhe te krijesat e detit, sepse dua që t'ju uh, tregoj për një krijesë deti të quajtur Fred. Një oktapod. E ka emrin Fred. Në fakt i ri, pothuaj ia ka vënë uh, Giovanni emrin. Mhm. Mm Do thua si çne Giovanni e çne Fredi. Fredi është ky këtu nëse e shikon. Është mbledhur pak kruspull, por është një oh. oktapod i madh. Wow. Rreth 45 kg. Çfarë thua? Po, rreth 45 kg. Ky oktapod ë uh, u kap pa dashje nga peshkatarët në gjirin e San Franciscos. Mhm. Mm wow. Të cilët ishin duke gjuajtur për peshk, sigurisht atje dhe ia kanë shitur Giovanit, i cili është pronari i një Dyqani peshku që quhet Giovanni's Fish Market. Tregu i peshkut i Giovanit mm -hmm. në Morro Bay në San Francisco atje. Ky oktapod ishte aq i madh, 45 pound, saqë ky e bleu menjëherë i dha 200 dollar atij tipit, i tha lërma mua. Këtë i vuri emrin Fred. Normal. E mbajti disa ditë dhe pastaj shkoi dhe e lëshoi. E la të lirë. E la të lirë. Po, sepse ky Giovanni ka një dashuri të jashtëzakonshme për oktapodët. Ah. E cila gjë ka tërhequr kurreshtin e gazetarëve lokalë atje i kanë thënë më fal, po juve edhe një herë jeni pronari i një marketi peshku, po? Po, po dhe keni dashuri për oktapodët, po? Po. Natyrisht. Se këto dy gjëra sikur e kemi rëndë sysh tani, shes peshk dhe dashuroj oktapodët, po i tha. Por uh, ky thotë ai ka qenë uh, kulminimi i ca ngjarjeve që kanë zgjatur mbi 10 vjet. Sepse siç tregon Giovanni Degarimor, siç e ka mbiemrin mm -hmm. Thotë Dikur, thotë Një kushërira ime Në një restoran sushi bleu një oktapod të gjallë Dhe në vend që ta hante Sepse ata e servinin ishte pjesë e menusë Oktapod i gjallë po, po. Kjo tha këtë dua unë Po 7 dollarë i tha ky Këtë këtë dua unë Oktapod të gjallë Dhe e mori kushërira tha mm -hmm. Dhe e lëshoi në det Kurse unë, thotë ai ca vite më vonë Kam qenë në në njërin nga këto ishujt e Fijit. Më fal, një pyetje, është shumë e çuditshme kjo. Shkon në restorant dhe porosit oktapod të gjallë, si mund ta hash pastaj? E, pra, nuk e di si mund ta hash. Restorant sushi është ai. Pra, do ta hash pastaj. Do të ketë një mënyrë. Do të ketë një mënyrë e pret një herë. Merre ndërkohë që ai është duke bërë këtë gjë, kështu ti e ha. A e kupton? Shpejt, shpejt, shpejt, shpejt. E arrin ta Nuk e di se si. Nuk e di se si eksaktësisht Eri. Po kushërira nuk e hëngri, e la të gjallë. Ky u frymëzua nga ajo. Ëh. Mhm. Tregon se sikur ishte në Fiji për 15 minuta thot nën ujë. Kam qenë me bombol, kam luajtur kukamshefti me një oktapod. Ja, jo, I betohet, i betohet, i betohet uh, gazetarëve. Kam luajtur kukamshefti, thot janë krijesa shumë, shumë, shumë të zgjuara. Jashtëzakonisht të zgjuara, thoshte. Kemi lujt kukamshefti, me jo më pejo, pa dhe u zumë të taj, për lojën, për po tisë më pejo, a nuk quhet andej këtej. Mbaroi oksigjeni, tha që i ka sa. Thoshte, unë ta pash një këmbë, ajo dukej tamam si gjethe, i thoshte këtë jetëri, ku e dallove ti andej këtej. Nuk e di, por uh, edhe ka thënë uh, Giovanni që unë s'kam dash fare që tërheq vëmendjen e mediave me veprimin tim. E bleva për 200 dollar, e lëshova në det, oktapodin Fred. Shumë respekte për zotërinë. Uh, vetëm kaq thotë ai, sepse ndoshta një ditë do të luaj kukamsheftin me të. Kur të futem me polumbarë. Kështu, ë uh, historia. Mund të jesh, mund të shesësh peshk të mm -hmm. luash kukamshefti me oktapodë etj etj. Kthehemi pas pak klubin e mëngjesit. Tani është koha për të dëgjuar muzikë, miq të dashur. John Legend do të vijë në programin tonë. Kjo quhet A Good Night. Një natë e mbarë. Ç'do na tregosh je. Po bëhet fjalë për një risi, një makinë që hyn në punë për të gjithë ata që merren me këtë pjesë, me procesin e korrjes. Ka makinën e mbanë. Ah, okay, dakor. Tash se do thosha që gazi, e, me jo, dje jo, makina jo, më të shtrenjta. Jo, makinash. Kjo është një makinë tjetër që është për një javë. Në proces pune, po them unë. Mm -hmm. Në fakt quhet Expand R pesë mijë e nëntëdhjetë dhe ka një pëlhurë mekanike që mund të përshpejtojë procesin e korrjes me 25%. Oh! Është bërë testi i parë, është në fakt kjo makinë është prodhuar nga kompania Pellenc dhe Nga cila më fal? Pellenc. Pellenc dhe është krijuar dhe dizenjuar në mënyrë të tillë që të korrë shpejt fruta, Bare, bëhet fjalë për ah, jo. Fruta. Ullinj, bajame, qershi wow. dhe gjëra të tjera dhe mund të korrë deri në 1200 pemë, sepse është bërë prova e parë me ullinj, mm -hmm. 1200 pemë në ditë dhe mendohet se korr deri në 99% të ullinjve në çdo pemë. Jo, ideja është edhe njeriu duhet sepse vërtet kjo po, makinë. Mirë, një sekondë tashi Eri, edhe njeriu duhet. Njeriu mund të duhet, po jo, jo. aq shumë njerëz sa më parë. Po, po. Thashë korrja do 99% të ullinjve dhe pastaj pjesa tjetër që mbetet ka nevojë për njeriun për tu pra, për në fillim fare shtrohet, uh, siç thua, shtrohet një pëlhurë mekanike 11 metra. E, e shtron makina dhe këtë po? E shtron automatikisht okay. ajo zgjatet. Që rrethon pemën. Mhm. Mm në mënyrë që kokrrat pastaj bëhet ça e shkund pemën, me ça e shkundin. Prandaj thashë njeriu duhet. Për ta shkundur. Është shumë normal. Dhe më pas ajo i mbledh automatikisht kokrrat. Mm -hmm. Dhe mhm. njeriu duhet sërish sepse është ai që do. Kush njeriu është ky? Si e ka emrin? Ah, ky nuk e di, por ai që merret. Dashi këtë për shumë dashi. Po mund ta quajmë dashi. Okej, okay, Dashamir. Jo. Okej. Por është një gjë shumë shumë interesante dhe që përshpejton punën e korrjes. Se këta janë treguar shumë modest këta të kompanisë, duke dhënë shifra eksakte të kësaj mm. natyre, megjithatë njeriu bën pjesën tjetër, ëh, sepse vërtet procesi i korrjes bëhet nga një makinë e tillë, por pastaj gjithë procesi tjetër vjeljes, vjeljes. varet vjeljes, po. Vjeljes, okay. Korrja. korrja. Na kënaqe. Duke qenë si fshatare. Okej, okay, mirë, faleminderit. Është koha tani miq të dashur për Një përgjigje të saktë nga ana e Oltës ne pyetëm lidhur me njeriun para se ta quajmë uh, kryeministrin mm -hmm. e ri të Italisë duhet të bëjmë shumë kujdes sepse nga përvoja e dimë tani më që Italia nuk e formon aq kollaj qeverinë. Megjithatë, ë uh, Ky zotëria, mm. zoti Carlo, është ekonomist. Po, e dhamë. E dhamë. Po. E dhamë. Po, po, kemi edhe në Danimarkë. Më fal në Danimarkë, po. Po pra kishim pyetjen e dytë. 025 është numri i Besianës dhe fiton dy bileta për në Cineplex. Atëherë meqë po flisim pak për këtë. Danimarka miq të dashur ose qeveria daneze ka lajmëruar se ka një program të ri i cili do të detyrojë mm -hmm. që të gjithë fëmijët që jetojnë në getot në Danimarkë të shkojnë të paktën 25 orë në javë në shkollë dhe të mësojnë atje mbi demokracinë, mbi barazinë, të drejtat e njeriut etj etj etj. Danimarka po thotë që ky është një vendim i cili prek zonat migrante, ëh, mm të cilat janë ato zona ku 75, më falni, ku 65% e popullsisë apo më shumë janë nga vende të lindjes mesme. Do thotë që të gjithë atje pothuajse janë nga vende të lindjes mesme janë jo perëndimor. Ëh. Mm -hmm. Dhe frika është që nëse ata do të qëndrojnë bashkë, ëh, uh, të pa si ta quash penetruar nga kultura daneze, vlera daneze, etj, etj, etj, këto mund të formojnë pastaj pjesë të ndara të shoqërisë që nuk janë gjë mirë. Ata duan që këta të shpërndahen me gjithë të tjerët. E të mësojnë mes të tjerave edhe për festat uh, daneze, siç është krishtlindja, shumë e madhe në Danimarkë. Danimarka ka një popullsi prej 5.7 milion banorësh, 8.7 nga të cilët janë uh, emigrantë. emigrantë. Janë emigrantë, janë të huaj në Danimarkë. Dhe kanë vajtur atje. Kështu që ata thonë, ok, kjo do të jetë e detyrueshme edhe për prindërit danezë dhe fëmijët danezë nëse jetojnë në këto zona ku 65% apo më shumë e popullsisë është e përbërë nga të ardhur, atëherë dhe këta do të duhej që të gjithashtu të ishin me detyrim thonë ata për 25 orë mësimi çdo javë në shkollë fëmijët me detyrim për të mësuar kulturën, traditat, mënyrën daneze të të jetuarit. Në Danimarkë në fakt Prindërit nuk kanë detyrim t'i çojnë fëmijët në shkollë. Është me zgjedhje, nuk ka arsim të detyrueshëm, por kjo po bëhet e detyrueshme. Për këto zona dhe për këdo që jeton në to danez apo emigrant. Po jetove në këto zona, thonë ata, fëmija duhet të shkojë patjetër në shkollë. Okej. Mirëmëngjes të gjithëve zonja e zotërinj Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin Mirëmëngjes Altinin Oltën dhe Lorin Ora është 8.26 Le të japim fituesin e anagramës Okej, anagrama për ditën e sotme Akull rëmi shërp është mhm, Përkulshmëria Bravo Përkulshmëria A A A 201 i mbaron numri Ornelës dhe fiton topin nga Intersport Bravo të lumtë. Bravo Ornela, ky topi këtu bëhet i yti. Kështu që duhet vish ta marrësh këtë. Nga Intersport miq të dashur ku gjatë gjithë kësaj jave për festën e një qershorit gjithë produktet që janë për fëmijë nga të gjitha markat më të mira, Adidas, Puma, Reebok, Nike, etj, etj, etj, janë deri në 50% ulje. Gjithçka që është për fëmijët edhe është koha tani në prag të festës së një qershorit që të bëni blerjet tuaja për fëmijët në çdo intersport kudo është me një leverdi të jashtëzakonshme. Ka një intersport të ri në Fier dhe në Durrës gjithashtu dhe mhm. intersport.al ku mund të gjeni produktet, por ky është për vajzën që e fitoi Ornelën. Për Ornelën, ky topi këtu. Okej, bravo. Kështu që i kuptoj. Ehm, censura e Altinit. Dgjoni pak. Nëse duhet të gjej një peshk aligator që i përshtatet profilit të atëherë po kërkoj një peshk vërtet të madh. Okej. Para dy ditësh po flisim këtu në klubin e mëngjesit edhe për uh, historinë e uh, Marvi Mihalit të vrarë pabesisht në mes të Tiranës. Mhm. Vrasësit e të cilit kishin dalë ë uh, të lirë nga gjykata për prindërit e tij, Pavllon dhe Mirën që bënin akuzë ndaj Artan Lulajt, prokurorit që ndoshta kishte bërë gabim dhe i kishte nxjerr këta vrasës në liri duke e keqformuluar gjithmonë me dashje sepse ka dashur ta shesë gjakun. Të paktën kështu e akuzuan prindërit e Marvit. Megjithatë, kryeprokurorja Arta Marku e ka hequr këtë prokuror nga çështja. Mhm. Mm dhe ja ka dhënë atë këtë çështje një prokurori tjetër, të quajtur Gjergj Tako, i cili e ka riformuluar akuzën. Jo moskallëzim krimi për këta vrasësit, por vrasje në bashkëpunim. Se i bie që ta vrasësh ti edhe pastaj dënohesh për moskallëzim krimi, se s'ke mhm. kallëzuar që po e ke vrarë ti. Po ti je në fakt po. pjesë e tij. Patjetër, është në video. Normal. Kështu që Ka pasur efekt. Dalja e tyre në në mediat, edhe akuzat që kanë bërë ndaj uh, prokurorit Artan Lule, që se ajo shprehja u kap me presh në duar është është banale kur flitet për gjakun e njeriut edhe për drejtësinë në lidhje me një vrasje. Apo jo, s'është çështje preshësh më. Natyrisht. Po nuk e di se çfarë do ndodhi me atë prokuror, se ka njerëz kam dëgjuar që ta ta duan ta shohin të uh, Po s'dua të bëj kështu pastaj se thonë që andej këtej, po Nëse, ehm, um, kthehemi pas pak te klubi i mëngjesit ka funksionuar, është gjë e mirë pra. Vetëm që këta janë të lirë tani. Se i nxori ky. Po, janë nuk është nuk e di ku janë, mund të jenë në Jalë, mund të pra. jenë në hmm. Për qejfin e tyre. Po po po po, i ka nxjerrë i ka nxjerrë prokuror Lulaj, është është vepra e tij. Se nuk e di nëse, domethënë po të marr unë për shembull ta, këtu unë tashi? bëj diçka që s'duhet. Të thyej diçka, të bëj një dëm. Normalisht duhet të mbaj edhe përgjegjësi për atë. Nëse dal në rrugë dhe natyrisht thyej një makinë të kuvendit për shembull. Apo godas me vezë kryeministrin apo çfarë, vijnë më arrestojnë dhe mua më. Mm -hmm. Kurse këta që domethënë çfarë është kjo, të heq nga sepse aty mbaron që ia fute kot, domethënë se dashje nxore ca vrasës në rrugë. Kujdes herë tjetër. Cilave u përgjigjem me po, unë do tringëllij këtë zile nëse do të jenë pyetje të cilave unë u përgjigjem me jo, atëherë unë nuk do të tringëllij këtë zile, por do them jo, apo diçka të kësaj natyre, kush e di se ç'do bëj? Jo! Atëherë, Jeri, kë kam Parë unë është një vajzë është mbi 30 mm, është artiste këngëtare Jo. Okej. Është artiste. Atëherë është moderatore. Një vajzë mbi 30 që është artiste, por jo këngëtare. Edhe moderatore. Edhe moderatore. Është në Top Channel? Jo. Shkojmë te Golta. Ju mund të luani në 069 20 70 222. Nëse e gjeni kë kam parë unë një personazh shumë i njohur, që të gjithë e njihni, atëherë duhet ta dërgoni tani dhe i pari apo e para do të fitojë. Aktore? Ëh, në TV është kohët e fundit? Wow, Olta e gjeti më duket. Prit, Olta? Me e. E gjeti Olta më duket. Bravo, e hëngri fare. Lorit s'i erdhi radha pra, fare. Pra është Lori, ti e more vesh për kë bëhet fjalë. Atëherë bëhet fjalë për një vajzë që është mbi 30 vjeç. që është një artiste, jo këngëtare, dhe që bën edhe moderatoren dhe është aktore, siç e gjeti Olta dhe ah. pra u gjet tani pse. I nis emri me E. E. Mbiemri me A. Bravo, Jeri. Faleminderit. Edhe mbiemri me A. Bravo Olta, kjo po ishte loja. Po një bëhet E. E ah. E mbylle shumë shpejt Olta. Fal. E kishim skenarin që zgjat deri te 45 3 minuta tani po, nuk po, di se po. çfarë do bëjmë, do duhet që çfarë do bëjmë, do të tregojmë barsaleta? Po. Okej. Po. Kemi ndonjë. Ishte një grua që normal. Shkoi në zyrën e shtetit një ditë. Mm. Dhe kishte 12 fëmijë me vete. Oh. Po, edhe kjo gruaja atje te banaku i tha, "Mi zonjë, tha, të gjithë tutë janë këto?" E tha që po mi zonjë, gjithë të mitë janë. Sepse i kishte, kjo ishte pyetja që ia bënin gjithmonë, e kupton? I kishte ardhur në majë të hundës. E tha mirë, tha, ok, le të bëjmë regjistrimin. Fillojmë tha me fëmit, fillojmë me çunat apo me gocat, me kë të dush, tha ajo, mirë fillojmë me çunat, nga më i madhi te më i vogli, mi jep çik emrat, e tha. Mhm. Ok, tha ky i pari është Tani, tha ajo. Okej Tani, shkruan ajo, i dyti Tani. Si Tani, i tha, edhe i dyti e ka Tani, i tha ajo. Po i treti, edhe i treti Tani, hmm. edhe i katërti Tani. Oh. Oh. Po, tamam, oh. E tha, okej, okay, po e kuptoj, domethënë të gjithë çunat e kanë emrin Tani. Mm. Po, i tha. Po mirë, fillojmë me vajzat atëherë. Vajzat, Tani e ka kjo më e madhja i tha, Tani e dyta, Tani e treta, Tani e katërta, Tani e pesta. Tani e Tani të gjithë Tani. Mm -hmm. Si e kanë gjithë Tani, tha? është gjëja më e mirë që kam bërë mi zonjë. Kam shpëtuar, tha, se me 12 veta është vështirë. Unë tha tani, për shembull, vjen koha e darkës, duhet t'i vë në gjumë, them, Tani, koha e darkës, hopa, edhe gjithë kështu. Janë duke vrapuar fëmijët drejt rrugës, po vjen ndonjë makinë them Tani mos, ndalojnë që të gjithë. I tha është ide brillante. Wow, i tha kjo mirë këti. Po mirë, po nëse do doje tha që ta thërrisje vetëm një nga Tanat e jo të gjithë. Ah, atëherë e thërras me mbiemër. brenda natës. Wow. Si është zhdukur? Po, gjysma e popullatës është zhdukur brenda natës në Ah Ahzivland. Që i bie të jetë? Ahzi Ahzivland. I bie që të jetë çfarë? Në uh. mesdhe, ieri, laget nga deti mesdhe si uh mhm. -huh. Shqipëria edhe Ahzivlandi. Është uh, një mikrokomb i cili u formua nga Eli Avivi. që ishte dhe presidenti i saj. Ëh, uh, po tregoj pak për uh, Eli Avivin. Okej. Okay. Ishte një komb i cili i tëri matet në 3.5 hektar. Mhm. Mm dhe ishte një zonë cilën uh, ky erdhi ta popullonte. Pasi aty dikur kishte qenë një fshat izraelit që u më falni një fshat palestinez peshkimi që u shpërngul pas luftës në 48-ën. Dhe këtu izraelitët vendosën që të ndërtonin një park kombëtar. Mm. Ku jetonte ndërkohë Eli Avivi, që kishte vendosur të vinte në njërin nga këto vendet që kishin ku janë rojet e detit, këta që shpëtojnë njerëz, mm -hmm. kishin një kolibe atje. Këtu e vuri ky shpinë e tij të parë. Dhe më vonë pastaj, kur Izraeli vendosi që të shkatërronte gjithçka atje, solli buldozerët për të ndërtuar këtë park, ky dhe Rina, e shoqja e tij, U zemruan aq shumë sa që i grisën pashaportat izraelite. Ky vend kishte shërbyer në marinën izraelite më parë. Dhe vendosën dhe thanë që ky vendi këtu do të bëhet një komb i pavarur, ne nuk e njohim Izraelin. Kjo është shtëpia jonë. Edhe bënë në 1972 një koncert rocku të madh atje. duke tërhequr vëmendjen e hipive dhe njerëzve të njohur deri tek Sofia Loren apo Paul Newman që e kanë vizituar. Wow. Shtetin e vogël të quajtur Ahzivland. Mhm. Mm të cilin Ahzivlandin Izraeli e njohu dhe ia bleu si të thuash ky shtetit. I mori ca para dhe u, u la akses në det edhe Rinës dhe Elis të jetonin së bashku atje. Dhe këta tani kanë pritur shumë hipi, kanë pritur shumë njerëz, njerëz që kanë qenë kuriozë, që kur vinin vizitonin atje, kalonin dhe shikonin patjetër edhe Ahzivlandin, ku mund të merrin një vulë në pasaportë, që mm -hmm. kishin qenë në Ahzivland. Mhm. Mm dhe shkonin atje për ta parë dhe linin ndonjë para. Kështu që Eli Avivi okay, jetoi deri 88 vjeç. Oh, dhe vdiq. Kur? I lumtur. Këtë javë. Oh. Po. Që do të thotë se Ahzivlandi është përgjysmuar, po. Tani ka mbetur vetëm Rina. E shoqja e tij, që është 77 vjeçe. Edhe që ka akoma shumë për uh, për të jetuar. Do të kishin bërë një kështu trashëgimi këta që t'ia kishin lënë dikujt. Kjo i ka premtuar uh, Elit, siç lexoja në një, ja ku e ke Eli Avivin meqë ra fjala, për ta ilustruar pak, po. Është një burrë me Flokë të bardhë, të mhm. rënë, por të bardhë nga mbrapa dhe mjekër të bardhë. Dhe këtu është edhe në Akhzivland. Siç e shikon. Duket pra një interesante. Po. Vetëm dy qytetarë, dy nënshtetas. Eli 1, Rina 2. Ky ishte edhe presidenti i përjetshëm i vendit. Derisa vdiq pra në moshën 88 vjeçare. Dhe s'ka as lënë trashëgimi pra. Mund të zhduket fare. Nuk ka trashëgimtar. Nuk e thotë Bibla, kombe do të zhduken, apo kush e thotë, himni i flamurit tonë. Kombe do të zhduken përmbi dhe, jo, por Bibla, Bibla. Shqipëria. Shqipëria do të rrojë për këtë, për këtë. Luftojmë ne. S'e lëmë si Akhzivlandin Kthehemi pas pak ora e mëngjesit është 8.54 uh, minuta miq të dashur është midis Libanit dhe Izraelit Midis Libanit dhe Izraelit në Ky vit është viti i, i... trashëgimisë kulturore europiane. Dhe ka këtë vit lloj-lloj aktivitete që zhvillohen për ta celebruar këtë trashëgimi shumë të pasur të kulturës mbarëbotërore, por që e ka djepin në këtë kontinent dhe përpjekje që i bashkohen kësaj ndoshta rastësisht, por ndoshta Sepse kështu e do providenca për ta plotësuar këtë trashëgimi deri në fund. E unë kam kënaqësinë që të mirëpres këtu në studio sot mikun tim Bukurosh Reçin, mirëmëngjesi. Mirë se erdhe. Yes, mirëmëngjes. Ne quajmë uh, Loshi? Losh. Okej. Okay. Loshi shkurt. Everybody knows me Losh. Everybody knows me Losh. Gjithë e njohin uh, si Loshin. Ca dikur i thonin uh, Anthony Quinn, po të po të vështroj tek uh, portreti ka atë Anthony Quinn is alive in Albania. Zorba the Greek is alive in Albania. Që që Zorba ende jeton në Shqipëri. Por uh, Loshi ka bërë këtë libër. Uh, Loshi ka bërë një libër, i cili quhet Via Egnatia. Zonja e zotërinj është një travel book, një libër i vogël, po, udhëtimesh, i cili është një itinerar historik, kulturor dhe turistik nga perëndimi në lindje që ndjek rrugën e lashtë mm -hmm. të Egnatias, që kalonte përmes vendit tonë, ky është libri, po ta kthesh ndryshe, do të shikosh edhe itinerarin e rrugës, mm -hmm. që nis nga brigjet e Adriatikut, deri në Konstantinopoj, apo në Stamboll. Bizant përpara, mm. Konstantinopoj, Stamboll. Stamboll sot. Atëherë, uh, Losh, më trego pak, si lindi ky libër? Shiko, ideja ka ardhë nga, nga Italia, me thënë, një mik italian i cili dashuron trashëgiminë, erdhi në Shqipëri dhe hodhi idenë ne duhet të rivlerësojmë rrugën Egnatia sepse rrugët historike në Itali, në Europë janë të rivlerësuara. Ë sigurisht më e famshmja është Via Apia, dihet nga Roma deri në Brindisi, edhe për kontinuitet thanë që Ta rivlerësojmë. Morën dhe një iniciativë, një nismë. Këta në Itali. Po, në Itali me një projekt të Këshillit të Europës. Ëh, mm -hmm. dhe bënë një botim për sa i përket Via Egnatias, një tur fotografik e cila përbënte përbëhej prej 30 faqesh, mm -hmm. nga të cilat dy faqe i përkisin Shqipërisë. A dhe xhelozia patriotike, mund të themi, më detyroi që unë thashë patjetër që këto dy faqe do ta konvertoj në libër. Pra ty t'u duk shumë pak, mm -hmm. që për hapësirën që Via absolut... Egnatia zinte në Shqipëri ishin vetëm dy faqe. Ndoshta kanë më tepër ato por e mora edhe patriotikisht. Do ta nxjerr dhe unë ta barazoj me të tjerët me Fyrom mm. me Greqinë dhe me Turqinë. Edhe në pjesën tjetër, po. Shumë mirë, kështu që kjo ishte iniciativa spundëja kryesore për të nisur këtë libër. Po si nis robi të bëjë një libër? Po uh, normal unë mora udhëtimin për ta degustuar personalisht, që shqiptarë si dashnorë të natyrës, trashëgimisë, uh, jemi një dorë ne mhm. Mm miqtë tanë, me që i kemi edhe miq, është Ilir Mati, është Ermal Hasimja, jemi përfshirë dhe ty, jemi dashnorë të natyrës, tendës, a, të vizitave në vende ku nuk që nuk janë kështu të jo, turistike po themi turistike të po. rrahura. Dhe mbasi bëra udhëtimin, unë pata një set fotografik profesional, po ta them jo me me aparat që me celular, po me aparat profesional, bëra një mijë fotografi Kjo mbeti e fjetur një një vit. Një... Tani, një sekond, mm, ti e përshkove pra. Mm -hmm. Patjetër. Po, po tani më shpjego pak çfarë shikon. Nga Durrësi, deri në Lin, backpacker, mm -hmm. me çadër, kam fjetë edhe në çadër, kam fjetë edhe ke fshatarët, varet nga alternativa, dhe e preka me këmbët e mia. Pra ti ece aty ku rruga Egnatia shkonte dikur. Patjetër, ç'gjen aty tani, çfarë çfarë gjen tash? Problemi është që gjithë rrug rrugët historike në Europë janë nuk është se traktet sikurse edhe Silk Road rruga e Mëndafshit në mm. Kinë, mm. nuk është se trakti është shtegu pra. Shtegu mm. ose rruga është e dukshme gjithandej sepse mbi atë rrugë Ka pasë shtëpi, po themi gjëra. Ka jo shtëpi, rrugë të reja, autostrada. Mhm. Kështu mm -hmm. që unë u mundova të nxjerr në pah çfarë ishte atraksion turistik, historik gjatë kësaj rruge, duke filluar nga Durrësi, që është hyrja që quhet Porta e Artë, që është e famshme që është ke në krah të Torrës, mm -hmm. poshtë pallatit, pavarësisht që është një dhjeta. pavarësisht që është një dhjeta, pavarësisht që është një dhjeta e asaj që është aktuale, dhe duke vazhduar poshtë çdo lloj atraksioni sipas traktit të vjetër, gjurmës së vjetër të Vies Egnatia, majtas, djathtas, atraksione, qysh nga 2000 vjet më parë të kohës romake, të kohës bizantine, të kohës otomane, mm -hmm. të kohës moderne, pra, s'kam interes. Pra kjo është një udhëtim virtual, ky do të ishte një libër që nëse unë marr përsipër që të nisem nga Durrësi deri në cilin, në cili, cili është fshati i fundit, në Lin. Lin. Lin. Ok, Lini është ku, ku mbaron pjesa shqiptare. Unë Përmes këtij libri mund të kisha pasaj një udhëtim, po themi virtual, virtual. që të shikoja se si ka qenë apo se çfarë ka patur edhe si e përjetonin këto ushtarët romakë që shkonin drejt Jeruzalemit në atë kohë etj etj etj. Po mirë, cili është qëllimi? Qëllimi është të rivlerësohet kjo rrugë. Nuk është qëllimi individual sepse këtë rrugë ka ndjekur Europa, ndjek Amerika, Amerika ka për shembull një... Pacific Trail, po. Pacific Trail, uh, Route 66, mm. uh, Kina ka... Kina ka mm, Silk Road, rrugën e mëndafshit, që fare mirë e ka bërë Marco Polo edhe kanë bërë tregtarë, mirëpo sot është rivlerësuar dhe është kthyer në një atraksion turistik e cila nxjerr para, nxjerr dollarë. Uh, rivlerësim domethënë, çdo njeri ta degustojë, Shqip, unë ia ofrova shqiptarit, fillimisht në Shqip. Sigurisht. Uh, sepse edhe unë me një kultivim të mesëm, ose mbi të mesmen, nuk dija, jo, ja, nuk dija... Je shumë modest, po, ha? Po, mirë, modest. Mbi të mesmen, nuk dija më tepër se 20-25% të asaj mrekullie që kemi. Sigurisht, Europa sot ka Kjo është rrugë kulturore, historike kulturore. Të drejtën e rrugës kulturore nuk ia hek njeri. Problemi është që sot Europa ka shumë rrugë kulturore, por janë tridhjetë e një rrugë që janë rrugë kulturore të Këshillit të Europës. Domethënë, Europa e vlerëson këtë gjë. Jo, certifikim. E kuptoj. Është UNESCO Europiane, janë tridhjetë e një. Tendenca e rivlerësimit të kësaj rruge e para është që Një vit, dy vjet, patjetër burokratikisht, mbas disa vitesh kjo të arrijë në rrugë kulturore e Këshillit të Europës, mm -hmm. që merr timbrin dhe quhet Pilgrims Route of Council of Europe. Pra një rrugë e shtegtarit për Këshillin e Europës. Po ti kishe një citat atje nga nga nga Këshilli i Europës. Mund të më lexosh atë çfarë ishte që sepse ne jemi europianë dhe Ndoshta qoftë edhe fat, jemi të sinqertë. Se thamë Route 66 nuk ka ndonjë histori Silk Road-i ka 4 shekuj, 5 shekuj është Marko mm. Polo përpara, nuk është se Kurse kjo është rrugë mbi 2000 vjeçare. 2200 2150 vjet. Okej. Okay. Dhe sot duke qenë dhe viti i trashëgimisë kulturore në Këshillin e Evropës është i shkruajtur postulati ku thotë Cultural heritage is the heart of the European way of life. It defines who we are and creates a sense of belonging. Pra, trashëgimia kulturore është në zemër të kush ne jemi, ëh? Jo. Edhe një tjetër se është mënyra e jetës, është zemra e mënyrës, mm. zemra e mënyrës së jetës. Tonë jetës, po, po, po. Dhe pastaj përkufizon se kush ne jemi. Po, dhe ajo na përkufizon se kush ne jemi. Kështu që ne jemi të përkufizuar europian, ti don që të ringjallësh këtë rrugën e vjetër romake Via Egnatia, por që të të vizitohet sot nga po themi turistë etj. Okej, okay, e merr e bën këtë librin. Libri ka një rezultat shumë të pëlqyeshëm sepse është interesant, është plot me foto, është plot me fakte. ë me monumente pastaj që ti ke fotografuar harta të vjetra, imazhe të reja, vlora e viteve 20 etj etj etj. Domethënë ke ndërtuar shumë gjëra së bashku këtu dhe ka dal ka dal lezetshëm. Po më ke thënë që do që ta shtosh tash. Jo shtosh, është gati ribotimi, është blinduar me profesor jam shumë i nderuar që bashkëpunëtori im i parë ka qenë Mario De Matteis, profesor romanist, sepse unë nuk marr përgjegjësi shkencore, domethënë Një hulumtues, një udhëtar i rrugës, për përshkrimin fizik, mm -hmm. kurse nga pikpamja shkencore është uh, Mario De Matteis, që bën historianin po themi historianin mm -hmm. dhe i referohem atij. Rruga uh, është uh, ka marr sugjerimet e profesorëve më të rangut më të lartë që ka territori shqiptar, gjithë mbarëshqiptar, siç janë profesor Aleksandër Meksi, profesor Neritan Ceka, profesor Xhufi për pjesën otomane, Philosophy Doctor Shpend Bengu, uh, fizikisht kam pyetur kam pyetur dhe mikun tim ultra shtegtar ultra shtegtarin uh, Ilir Mati, i cili ka 25 vjet me Outdoor Albania. Mm -hmm. uh, Kështu që ke marrë domethënë edhe përvoja të mira. Për përvoja të cilat ka arritur dhe Duke marrë gjithë këto informacione dhe të fundit janë sugjerimet e profesor Neritanit, ai libër nga 100 faqe, me fë, ka shkuar 200 faqe dhe nuk ke çi shton më se janë 161 kilometra. Nuk është se janë 2000 kilometra, ke se çfarë çfarë përshkruar. Po mirë, pra, le të themi këtë gjë. ë, Ky botimi i parë, po edhe i dyti që po bëhet gati, Patjetër, që do jetë ashtu ë, që- dyfish i këtij të parit. Ta zëm se unë që e pëlqeva librin këtë ta kam thënë, po Do doja që ta shfletoja në plazh për shkak. Pa pa shkuar domosdoshmërisht me me çantë shpine në në shtegun e vjetër të Via Egnatia. Lejohet? Kjo është edhe qëllimi kryesor sepse ne duke qenë 3 milion shqiptarë në territor dhe jashtë Shqipërisë, nëse mund ta kenë librin. Fare mirë unë ju thoj ju i ofroj një udhtim virtual, i them mos e merr rrugën lexo dhe Është edhe libër mjedisor, domethënë, është atraksion mjedisor sepse fillon nga laguna e Karavastasë, ku sot janë lelekët dhe Kaçurelët, pelikanët kaçurelë, pelikanët kaçurelë. Kanë ardhur edhe flamingo tani, po. Flamingo, da. Mm -hmm. Kanë ardhur flamingo, fillon aty nga laguna fantastike të cilat shtetet e tjera kanë forma gjigante dhe fillon ngjitesh në mal deri në 620 metra ku peizazhet janë, më fal, Breathless. Bre, unë un jam djalë artisti dhe piktore dhe vlla piktori. Mbetesh pa frymë, thotë uh, Loshi. Ë, uh, janë uh, pa frymë sepse e konfirmuar kjo edhe nga Neritan Ceka, i cili ka qenë në vitet 70 bashkë me profesor Papajaja të parët, po kanë studiu si arkeologë. Ato kanë degustuar dhe edhe profesor Neritani e konfirmon se duhet të jesh atje sipër që ta konfirmosh. Dhe konfirmon me fotografi, është mm. Librazhdi poshtë, Ah, Ali Janë pejsazhe pak a shumë si, si, si vermoshi, mm -hmm. Lëpusha, kështu që është edhe mjedisor, kemi fatin që, kemi fatin që së fundmi, përballë është mali, mali i Jablanicës dhe mali i Jablanicës, pylli i ahut të malit të Jablanicës, u certifikua nga UNESCO para tre muajsh UNESCO e mbrojtur. Për ta ruajtur këtë pyll. Mbrojtur. Shton UNESCO. Është në fazë që edhe gjysma e liqenit tonë sepse shumë shqiptarë nuk po, e po, dinë. Po, po, po, po. Është në fazë. Gjysma është e... mbrojtur gjysma jonë është jo, duke. Jo, është UNESCO. Po. Edhe kur kthehet UNESCO, atëherë udhëtari i huaj se nesër qëllimi është të vijë udhëtari i huaj dhe të, mm. të lërë për ekonominë shqiptare. Po mirë, meqë je këtu. Jo, Shqipëria në këtë vit shton edhe dy site UNESCO, domethënë kur çekojnë ti di shumë mirë kur shkon një shtet të vogël, çka ka UNESCO, çka ka UNESCO. Mm -hmm. Tak, ja shtohen edhe dy dhe Është fantastike, shtohet na bën pesë më së në Shqipëri. Mund të ketë uh, përfitim edhe ekonomik për Shqipërinë. Ajo është qëllimi kryesor. Mm. Përfitimet po, se kjo më lidh me diçka tjetër. Po. Që ka përfitim kjo është e qartë, sepse do vinë njerëz, mm -hmm. do mhm. lënë para, do shpenzojnë. Qeveria për shembull do të ishte e interesuar ta mbështesë një projekt si ky. Pyetja, meqë ti je çun i vjetër i Tironës. Do të ndihmojë qeveria me qeverinë e kam fjalën Edi Ramën, domethënë. Më duket se ai çun i vjetër i Tironës. Çuni po prandaj po them pra. Sepse sepse ai është edhe artist, ë, uh, si thonë, do ta shihte të, të, të mirën e, e kësaj, po. Patjetër, nuk kemi arritur në ato nivele të kooperimit. E para jemi në kontakte me GIZ-in, me këto me iniciativa private, mm. patjetër që dhe qeveria duhet të japi ndihmesën e vet, është e hapur sepse ka dhe memorandume dhe dhe marrëveshje, por sigurisht ndihmesën më të madhe këtu po e japin në site të tjera po e japin GIZ-i dhe mm. organizma të tjera të cilat Ë, në të njëjtën situatë ka qenë Valbona para 10 vjetësh, në të njëjtën situatë ka qenë Butrinti para 15 vjetësh, që vetëm Butrinti tani është bërë një super gjë, po. Super dhe nxjerr të ardhur nga bileta nga vizitorët dhe shumë turistë nuk vijnë për Sarandën me cruisers, se Saranda ka nevojë për rikonstruksion, kam përshtypjen unë. Jo, e kam këtu që kruizat që vijnë në po, po, si po, në Kruiz, kruizorët, kruizorët. Cruise ships, uh, kroçera, si dush. Uh, vin për Butrintin, nuk vin për sa dhe lënë um, me dhjetra mijëra dollarë sepse janë transporti, ushqimi, një ditë, një gjysmë dite në Sarandë. Gjysmë dite dhe ikin nga Sarandë, se të tuar shumë. Po, ajo është e tjera. Sepse kjo është çarë bëri njeriu dhe çarë bëri njeriu i vjetër. Këtë rrugë do ndjeki si u bo Valbona, që sot është e mbushur, është me booking plot uh, me turistë të huaj që bëjnë biking, hiking, mm. uh, kanoa, kajak. Kjo është rrugë historike e cila degustohet nga pikëpamja e slow walk. Mm -hmm. Që do të thotë të ecësh ngadalë. Ta shijosh, pra, kjo nuk është sport me u djersit dhe me me trakonë. Absolutisht. Pra, ulu, ndalo po. Dhe ke një ndjesi atje sipër që e konfirmojnë dhe Ceka dhe këta të tjerë që kanë bërë gjeneratën përpara, që ke një ndjesi sigurie tani duket pak qesharake, por unë kam ndjerë siguri në kontakt me Zotin, se ti thjesht e mendon je në në gjurmët aty ku kanë ecur romakë, tregtarë, murgj, uh, Shën Pali, mm -hmm. St. Paul. Po, po. Ai Shën Pali i cili konvertoi, po. i konvertoi rrugët, saqë edhe për nder të Shën Palit që ka bërë konvertimin e Ballkanit po themi Ballkanit në kristian. Aeroporti i Ohrit quhet St Paul Apostle St Paul mm, Airport. Mm. Kështu që duket sikur e kontakt Aeroporti me... Shën Pal i Apostullit Shën Pal. Po. Okej. Okay. E kemi edhe protektor të Tiranës Shën Palin. A vërtet e ke? Kjo është arsye që Tirana ka shën protektor, Shën Palin. Katedrale. Ah, katedralja Shën Pali, që është vendosur këtu. Po. Super. Dëgjo, uh, unë dua të të komplimentoj për punën. Libri quhet Via Egnatia, Illyricum Albania, është një itinerar historik, kulturor, turistik nga perëndimi në lindje me autor Bukurosh Reçin. Dhe foto gjithashtu bashkëpunëtorët poshtë. Dhe bashkëpunëtorët që janë uh, profesor De Matteis, Aleksandër Meksi, zoti Shtylla, zoti Xhufi, zoti Shpend Bengu, uh, Ilir Mati dhe siç e përmendë edhe zoti Ceka që ka ka ka dhe së fundi kam bërë diçka pak pa, është pak patriotike me modesti. Un kam marrë përgjegjësinë e Via Egnatias Ilirikum, mm. domethënë Albania deri në Lin. Maqedonësit merren me pjesën e vet, grekët me pjesën e vet dhe një ditë në bashkëpunim në kuadrin e integrimeve europiane, kjo është një rrugë integruese mm -hmm. sepse lidh katër shtete, lidh pesë edhe Italinë se Brindizi. Sigurisht atje nisi, po ishte rrugë për romakët. Dhe është është në kuadrin e integrimeve është është një ndihmesë fantastike. Është është punë e vjetër. Po doja që ta mbyllim kështu. Mhm. Meqë ti ke veshur atë bluzën e Pink Floyd. Dhe Altini ka gati një këngë nga Pink Floyd, uh, që është Young Lust. Mund ta prezantosh ti? Po, tani dëgjojmë nga Pink Floyd, Young Lust. Tani dëgjojmë nga Pink Floyd, Young Lust. Mirëmëngjes, mirë se vini nëntë e 25 minuta tani në klubin e mëngjesit Ju përshëndesim që të gjithë dhe urojmë një ditë fantastike Altini ka një censurë mm. miq të dashur e cila ka treguar deri tani se është shumë e fortë Dua ta dëgjojmë një herë dhe pastaj do t'ju ofroj dhuratën Nëse duhet të gjej një peshk aligator që i përshtatet profilit të Atëherë po kërkoj një peshk vërtet të madh Atëherë për një peshk aligator që i përshtatet profilit të Pip. Këtu duhet ta gjejmë çfarë mm -hmm. është kjo. Dhe pastaj ai thotë se atëherë më duhet të gjej një peshk mjaft të madh. Mhm. Mm 069 20 70 222 është numri, ju mund të provoni miq të dashur. Thjesht të mbushni atë hapësirën bosh që Altini e ka zëvendësuar me pip, dëgjoni edhe një herë. Nëse duhet të gjej një peshk aligator që i përshtatet profilit të Atëherë po kërkoj një peshk vërtet të madh. Atëherë, Nëse arrini që ta zgjidhni këtë censurë, keni për të fituar dy dhurata, jo një. Për të filluar. Dhe këto janë dhuratat nga Old Spice dhe nga Head and Shoulders. Old Spice dhe Head and Shoulders Old Spice miq të dashur. Aroma e një burri të vërtetë ka për ju një deodorant dhe një shampo trupi. Kemi pastaj edhe shampo nga Head and Shoulders, e cila është shampoja numër, a mund t'i tregojmë ato? Numër 1 në botë për mm -hmm. Kundra zbokthit. Kundra zbokthit. E gjithashtu ju do t'i fitoni këto bashkë me peshqirin edhe xhelin e rrojës gjithashtu. Dua t'ju kujtoj se nëse blini produktet meqë ra fjala, Olta. Po. Nëse do të vije, jo, nuk ta ashtu, por nëse do të vije këtu tek tek unë Do të mbash erë të një burri të vërtetë. Po, ah, aromën e një burri të vërtetë. E kam në shtëpi atë. Kjo është all day, unë e kam përdorur sot në mëngjes dhe është për gjithë ditën. Tani këto ditët e verës duhet. Old Spice do të thosha. Deodorant shumë i mirë dhe 24 orë mban. Por çdo herë që ju blini produktet Old Spice ose Head and Shoulders, pavarësisht se ku i blini ato, me kuponin tatimor që merrni nga marketi juaj mund të regjistroheni online tek faqja klubi i yjeve.al, klubi yjeve me një i,.al. regjistroni atje për të fituar zonja zotërinj ose bluza origjinale të skuadrave që luajnë në botërorin 2018 në Rusi, bluzën origjinale të skuadrës tënde të zemrës, se mund ta zgjedhësh. Tam. Ose një televizor 58 inç Mhm. Mm për të parë ndeshjet. Jeri thotë për të parë edhe ndonjë film. Edhe filmat. Por uh, për të parë ndeshjet Jeri thotë. Megjithatë, sot është e martë dhe fituesit shpallen pikërisht sot. Po. Po, pikërisht sot. Është dita. Shpallen fituesit. Klubi i yjeve.al. Kështu që gjeni censurën, fitojini këto dhurata, Head and Shoulders dhe Old Spice kanë. Dhe mos harroni se kur blini këto produkte në marketin tuaj, mund të regjistroheni për të fituar bluzat origjinale. E kush nuk e do një bluzë? Të skuadrave. Edhe gjithashtu televizorin 58 inch. Mm -hmm. Dëgjoni edhe një herë censurën. Nëse duhet të gjej një peshk aligator që i përshtatet profilit atëherë po kërkoj një peshk vërtet të madh. 0-6-19-27-12-22 Dërgoni mesazhet 0-6-19-27-12-22 0-6-19-27-12-22 Zonja Zotërinj Ne tani do të shkojmë tek muzika Kur të kthehemi Do të ketë më shumë Këtu në klubin e mëngjesit Dirty looks from your mother Dhe tani Ai ai ai a e dini se dini se Dhe tani a e dini se me Jerin në klubin e mëngjesit Ja cilat janë oraret më të përshtatshme për një ushqyerje sa më të shëndetshme. Ora 6 deri në orën 7. Pini ujë. Të çohesh herët në mëngjes është shumë e rekomanduar nga mjekët sepse në këtë mënyrë aktivizohet ora biologjike. Gjëja më e mirë që mund të bësh sa hap sytë është të pish minimumi një gotë me ujë. Kjo hidraton jo vetëm trupin, por edhe mendjen. Ora 7 e 10. Mëngjesi. Ky moment i ditës është perfekt për të skuqurat. Të kesh një mëngjes të herët ndihmon në fillimin e punës së shpejtë të metabolizmit dhe kjo ndalon dëshirat e nevojat për ushqime të shpejta midis vakteve. Ky moment është gjithashtu momenti më i duhur për të skuqura. Nëse yndyrat konsumohen herët në mëngjes, për trupin është shumë punë më e lehtë t'i harxhojë ato gjatë ditës, sesa po të konsumohen gjatë orëve të vona. Ora 9 deri në orën 10. Koha për çokollata. Ky është momenti ideal për të ngrënë çokollata ose ushqime të tjera të ëmbla. Sipas specialistëve, një çokollatë në këtë periudhë kohore ndihmon trupin që të mos ketë nevojë për sheqerna gjatë gjithë pjesës së mbetur të ditës, si dhe rrit përqendrimin. Ora 10, koha për kafe. Të pish kafe apo çaj direkt sa zgjohesh rrit tolerancën nga kafeina, sepse ajo zëvendëson kortizolin, lëndën natyrale që trupi prodhon për t'u zgjuar, të cilën ne të gjithë duhet ta krijojmë vetë dhe jo ta marrim të gatshme. Pra, koha më e mirë për kafeinë është midis orës 10 dhe mesditës. Ora 10:30 deri në orën 11:00 konsumoni djathë. Djathi është i pasur me kalcium dhe proteina që ndihmojnë në rritjen dhe rigjenerimin e muskujve. Pra, një pjesë e mirë djathi do ishte shumë e shëndetshme për organizmin, pasi ndihmon në lëvizje. Nuk këshillohet të konsumohet para gjumit sepse shkakton parehati në aparatin tretës. Ora 11:30, koha për fruta. Frutat kanë përqindje të larta sheqeri dhe i sigurojnë trupit shumë energji, si dhe ndihmojnë në çlirimin e energjisë negative. Frutat kanë pak kalori, por janë shumë voluminoze, gjë që do të thotë se do t'ju ngopin dhe do ndalojnë dëshirat për ushqime të shpejta. Ora 12:30, koha e drekës. Sa më shpejt të hani drekë, aq më mirë është. Kur e pret së shpejti se do hash bukë, ka më pak gjasa të mundohesh duke blerë gjëra të pashëndetshme. Zgjedhja më e mirë do të ishin mishi dhe proteina të ndryshme, duke qenë se nga këto lloj ushqimesh merren sasitë e duhura të energjisë për pjesën e mbetur të ditës. Ora një deri në orën dy, koha për banane. Nëse të pëlqen të hash diçka pasdite, sa më shpejt aq më mirë do të ishte. Zgjedhja e duhur do të ishin bananet. Banania është një frut i pasur me vitamina. Ngrënia e saj do t'ju ndalojë dëshirën për të blerë diçka pasdite, si dhe ndihmon shumë në procesin e tretjes. Ora 18:30, Koha për darkën. Studimet e fundit tregojnë se nëse nuk doni të keni probleme me shëndetin, kryesisht me zemrën, atëherë nuk duhet të konsumoni darkën pas orës 19. Idealja do të ishte të konsumoheshin ushqime si gjel deti, të cilat përmbajnë një lloj të veçantë aminoacidi që ju ndihmon të flini gjumë rehat. Ora 21 deri në orën 22, koha për qumësht. Nëse e keni të pamundur të flini gjumë pa konsumuar diçka, pini një gotë me qumësht të ngrohtë. Ai përmban enzima që qetësojnë trupin dhe ndihmojnë për gjumin. Përmban gjithashtu kalcium, i cili gjatë natës forcon dhëmbët dhe kockat. Kjo do të thotë se kur të ngriheni në mëngjes do të jeni më shumë se gati për të filluar një ditë të re. This is Club FM 100.4. Si është si një, ku di unë, elektron i vogël shpërthyes. Gjithë energji. Apo jo, Olta. Apo. Ha? Ha miri. Pja pja. Pja pja. Duhet të duhet të njoftoj miqtë tanë te Kamja për për gabimin, më e pak atë e ke aty? E kam. Më e pak. Po lëre tash. Jo, mos ka gjë. Është një vend ku unë shkoj herë pas here, kam e kam miq, e kam shumë qejf ato vende, prandaj. Prandaj dhe unë e pashë. Se është në Plluman, se është e pa shkuar në Plluman, domethënë, afër atje. Mm, ku i bie? Pa shkuar tek Shpella, po thonë. Ka shkuar tek Shpella, po. Është në fshatin Ibë. Në fshatin Ibë i bie, mhm. Teatri Kame, po. Po. Edhe restorant edhe pishinë tani aty lumi është pranë është ashtu. Po kanë edhe një status ku i ftojnë njerëzit para 11 minuta kanë bërë ca gabime për të cilat doja të njoftoja. Po po. Se thotë sot bën me ë Shumë vapë. Tu është okay. Përfitoni ofertë e pishina tonë. Tonë. Dikush ka shkruar me Mos është një korçar. E ka shkruar me ah. me gishta të trashë. Jo, po se ta bën auto correction, e ke parasysh? Po, po, po, po. Ka dashur të thotë përfitoni ofertën e pishinës sonë. Ë? Mhm. Po është përfitoni oferta e pishinat tonë. Ë vetëm 300 lek, pastaj thotë pastaj freskia e rrapit tonë do ju ju mirëpresë për drak. Atë drak, mund të jetë kënga Drake. Drake. Drake, po si Drake. Po mund të jetë Drake. Është Drake. Ju mirëpret për Drake, mos është një reklamë për Drake. E ke lexuar po, ti gati. Është edhe përfitoni, jo. Pastaj freskia e rrapit tonë, ju mirëpret për drek. Gjithsesi, ë uh, vendi mbetet shumë i mirë, kështu që. Po. po. Statusi. Shkoni për uh, drekë ose për Drake, ose për drak. Atëherë, se ne nuk jemi avokatër as avoketër të dhunës këtu në jo, klubin jo, e mëngjesit. Kurrë, kurrë. Aq më pak të dhunës ndaj Oltës, që është një problem edhe për eh, Apo jo, Olta. Si doni, si doni, s'ka problem. Hajde jep. Ta jap dy fitues. Jep dy fitues. Kënga e ditës është Aurora fituese 239 i mbaron numri fiton dy bileta për në Cineplex. Fiton ja dy të thashë 239. S'pra fiton? Dhe ty kishe parë me Andrean 324 i mbaron numri. A e ditës fiton një dhuratë nga Preciosa. Thank you. Bravo. Jeni shumë të mirë. Gracias. I thua mjeca fitues, ti fitues. Po, Censura mbeti domethënë. Mbeti, mbeti, mbeti, mbeti. mbeti. S'kemi çfarë. E tha Olta. Do jesh rehat domethënë. Po. Si çuni. Sot s'ka detyrë në shtëpi, s'kemi detyrë në shtëpi. O sa qef. Po. Gjë e parë që thot. Është një qef shumë i madh, më ka shqetësuar domethënë. Ka një qef shumë i madh kur s'ka detyrë. E shijon pa fund. Mos harro dhe ti veten. Dikur edhe ne kënaqeshim kur s'kishim detyra ose kur ishin orë të shkurtuara. Për të tjerë se un kënaqesha kur kisha. E pra, e pra. Po, jo. Se ç'më mbeti një gjë që doja t'jua Ta ndaj Ta ndaja me ju Po s'e kam gati të shi Se e ngatërrova Zonja zotërinj, dëgjoni pak te censurën Se Altini do t'jetë pushim gjatë uh, ditën në vijim Por Jo nëse ju e gjeni Sepse atër do t'i duhet që të bëj censurë të re Nëse duhet të gjej një peshk aligator që i përshtatet profilit të Atëhere po kërkoj një peshk vërtet të madh. Profilit të krokodilit, të peshkaqenëve. Jo, Olta. Të racës. No. Të peshkarexhës prap, të eksperimentit. Jo. Të laboratorit. Jo. Të skeletit. Jo, Olta. Mirë Altini. S'ka s'ka të gjithë s'ke ç'i bën atë. Kështu pra. Ç'po lexon? Se ç'gatuan Blendi aty? Jo, jo, s'po gatuaj ndonjë gjë. Po gjellën e drekës. E ke bër Olta. Oh, e kam marr masë. E ka bër gruaja në fakt. Bravo. Po. Patate. Ah. Me mish. Sa. Yes. Furre? Furre? Jo. Gjell, gjell, gjell me patate me mish. Duhet lëng Lori. Me lëng Lori tani se është verë, se ndryshe ndodh dhe që. Është e ke parasysh kur të dhëm shpirtin. Një sekond, një sekond. Zotri se s'e tregoj dot për 10 sekonda, po. Ishte një cowboy i cili shkoi dhe piu. Mm. Në njërin nga lokalet E keni parasysh këto salun që thonë po, atje po, western kështu. Po, këto që janë me dyer kështu. Tiriririn, tiriririn, tiriririn, që ka dhe një piano diku në cep sa. Prostituta në një kështu, se më kujtohet ajo Westworld tani kështu që ngjitesh lart, e ke parasysh që janë këto gra që punojnë e tjerë e tjerë kështu. Dhe mbasi piu ky e theu atë gotën e fundit, gjithaj thyen të. E doli përjashta. Ishte shumë i egër dhe një nishantar kështu me atë pistoletën e vet. Kur pa, s'kishte kali. E kishin marr kalin që kishin oh lidhur përjashta, po. Mos. U fut edhe një herë brenda po këtë radhë e hapi derën me shqelm. Dau! Edhe gjithë vendi duke ditur që ka një inat të jashtëzakonshëm. Mhm. Mm Ngriu. Heshtje. Tha kush Ka marr kalin mu Se pos doli kali vet Do boj siç e kam bon 76-ën Në dimër të 76-ës Nji Ngrit atë Dy Tha Në atë moment, sa po thoshe tre, domethënë njëri nga O zotri, o zotri Duli nga mbrapa atje O zotri, tha po uh, Ishte thjesht shaka Kalin tha ta morëm nga përpara, ta kemi lidh nga mbrapa Ishte thjesht një shaka Mos bëjkësho, ishte thjesht një shaka E mirë, tha, ky dhe e futi pistoletën brënda S'doja ta bëja tha si n'76-ën. Jo, më fal, po si e bëre n'76-ën apo? N'76-ën ika n'kom. Do ikim tani në kom, miq të dashur, do të kthehemi sërish nesër në Radion Kombëtare Club FM edhe në ekranin e Klan Plus. Deri atëherë,